يا مركز النور فيك النقاء وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى وفيك المحبة فيك النقاء أيا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى وأنت لنا شمعة في الحياة إذا سرت يوما ولم تنتظر فأين فأين يكون اللقاء إذا سرت يوما ولم تنتظر فأين فأين يكون اللقاء أيا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النور هقا أيا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى وفيك قد رعاك ومن بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه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 Hvala njemu, subhanahu wa ta'ala, na uputi koji nas je usmjenio ka džennetu a rekao nam on subhanahu wa ta'ala bježite u jahannama draga moja braća sin i sestra u islamu poslije najluđe noći a i najluđeg dana za nevjernike i za one koji su slabog imana vjeri gospodara svih svjetova poručuje nam gospodar svih svjetova Allah Đelešanu da sudnji dan jedino on subhanu wa ta'ala zna kada će biti vidimo subhanallah koliko je zabuda teška i hvala njemu subhanu wa ta'ala koji nas je sačuvao te zablude i razoraznih drugi zabluda kako šeitana tako i u ljudskom obliku šeitana. Vidjeli smo kako je šeitan Iblis htio čak i muslimani slabog imana da zavara, pa je čak stavio 21. decembar kao sudnji dan i potrefilo se da bude petak, džumu'a. Naravno imaju hadis Rasula Muhammed al-Islama koji govori da će biti petka, ali kojeg petka? Allahu alim, Allah najbolje zna. S druge strane, nažalost vidimo kako subhanallah kako su ljudi svi čušni kako su ljudi zavidni i kako ljudi samo o sebi brine, brinu i vode brihu vidjeli smo ovih dana jeli, da su bili spremni da otputuju na posebna mjesta na ovoj zemaljskoj kugli kao da se sakriju i kao da oni ostaju jedini živi na ovom svijetu njih neće sudji dan obuhvatiti. Neće odgovornost obuhvatiti. Pa vidjeli smo čak da su, zamislite, za tri, četiri godine pašteta, konzervi, pokunak povale. Subhanallah. Pogledajte marketinga, jeli, trgovaca, marketinga, oni koji su htjeli da zarade i provođe da imaju od tih neznalica. Allah je rešanuhu na gospodarim odgovara i nama a i njima. Pa kaže u pročnim ajetima u suri Al-Qiyame Ali čovjek hoće dok je živ da griješi. Ali čovjek kao čovjek hoće dok je živ da griješi. Pa pita kada će smak svijeta biti. Pa Allah Ješanu odgovara kada se pogled od straha ukoči. Allahu akbar. Brate i sestru. Zamislite tog straha sudnjeg dana kad se čovjek i njegov pogled ne samo pogled ne samo njegov vid, njegove oči da će se ukočiti ama i srce će se ukočiti sve će se ukočiti uči on ajete ne uči on ajete svima će se pogledi ukočiti na sudnjem danu Svanovi. Mi vjerujemo u sudnji dan. Ali ono, ko, ono kada se desi sudnji dan, bit će toliko strašan, tegoban, bez obzira što i čitamo, i čitamo i tako dalje, nije ono što jeste. Nije taj potpuni doživljaj sudnjeg dana. On otišao negdje u Tursku i tamo, on se smio, vesele i tako dalje dok Allah Jelšanu kani kad sudnji dan nesi, kada se pogledi do straha u koči i mjesec pomrači i sunce i mjesec poje toga dana će čovjek povikati kuda da se bježi ajne mefor ama gdje je izlaz gdje je spaz kalla la vazar nikuda. Nemamo mi iz nas. Utočišta vam nema. Toga dana bit će prepušteni gospodaru tvome. Allahu Đerašanu. Toga dana će čovjek vidjeti šta je pripremio, a šta je propustio. Svi. I vjernici i nevjernici. Toga dana će čovjek, kada Allah Đerašanu o majetu, vidjeti i ja i ti, brate i sestro, šta si pripremio, a šta si propustio? Što će spremanja može biti dobro i loše. Ali što će propuštanja? A, brate i sestro, čuvajmo se dana kada će mnogi htjeti da se vrate na ovaj svijet. Lalli amelan saliha da bi činio ona djela, dobra djela koja je propustio ili propustila do gospodar svih svjetova, neće dozvoliti povratak. Gdje da se vratiš kada više zemlje nema? Nema zemlje, brate i sestri. Allah Jerišanu je svojom desnicom smotao kao što se parče papira mota. I dalje kada Allah Jerišanu sam čovjek će protiv sebe svjedočiti. Ja Allah, gospodanu našu, Pogledajte mu'mina, mu'minke. Oni vjeruju da će svjedočiti i da će biti na sudnjem danu i da će doći pred gospodara svih svjetova. Bez murtežima, bez prevodnjivca, bez onoga da mu prevodi i tako ne. Ne, direktno sa gospodarom svih svjetova ćeš uz njega spanova ta'ala stati. I odgovarati za ono što, čini, što smo činili na ovom svijetu. I najveći svjedok koji nas može uvesti u džennet, ali tako u džennet, jesu mi sami, brate i sestri mnogobrojna, mnogobrojni bit će svjedoci na sunjem danu. Ali, Boga mi, brate i sestro, zamislite, kada naše kože progovore na sunjem danu, ne do Allah, i govore loše, i ono loše, i loše, i loše. Nema hajra, nema dobra ili vrlo malo. I Allah Jerišanu kaže, ulaz, uzalu će mu biti što će opravdanja svoja iznositi. Uzalud. Pa eto, nisam znao, nisam ovo, nisam ono, pa eto, vidio sam ja, tamo idu neki, pa odo, i ja sam krenuo i krenuo i tako dalje, i tako dalje. Sad ti Allah nije poslao Kur'an. Sad ti nije poslao Kur'an. Veličanstveni govor. Govor gospodara svih svjetova, Da ti nije on kazao da je onaj koji je Kur'an sproveo u život, u praksu, koga smo duže slijediti, Allahu Rasula Muhammad Ali Salama kao veroučitelja. Zdravo, on nije kazao. Mnogo će biti pravdanja, brate i sestro. Da nas Allah sačuva toga. Ali ta pravdanja će biti uzaluda na sunjem danu uzaludna. Mnogi ajeti koje ćemo samo u značinom osamskom jeziku namjesti, koji govori o svudnjem danu, pa ćemo jeli ponedati. Sure Al-Araf, kada Allah je rešanu u značinom osamskom jeziku, pitaju te o smaku svijeta kada će se zbiti. Reci, to zna gospodar moj jedino. On će ga u njegovo vrijeme otkriti, a težak će biti i nebesima i zemlji. Subhanallah. Težak će biti sudnji dan i nebesima i zemlji. Drugi ajd sure Nahl, a smak svijeta će u tren oka doći i još brže. U suri Kahf, pećina, i da u čas proživljenja nema ni malo sumlje. U suri Hajj, kada je Allah Jeršanu, o ljudi, gospodara se svoga bojte, zaista će potres kada smak svijeta nastupi, veliki događaj biti. U suri Al-Furqan, mi smo za one koji porišu čas proživljenja, pripremili vatru u razbuktalu. U suri Rum, na dan kada nastupi čas, mnogobošci će svaku nadu izgubiti. Subhanallah. Također u suri Rum, Allah išalom kade, a da na dan kada nastupi čas proživljenja, zločinci će se zaklinjati da su u globovima samo jedan čast ostali, a i prije toga su i prije toga su istinu izbjegavali. U suri Zuhruf, Allah išalom kaže, i Kur'an je preznak za smak svijeta, zato nikako nemojte sumljati u njeg i u pusto moje, to je pravi put. To je pravi put. Doista, brate i sestro, zamislite, u jednom trenutku, kao što bileži imam Buhari, hadis predaju koja je vredostojna, da u jednom trenutku Allahov Resul, Muhammed sallahu alaihi ve selleme, govoreći o sudnjem danu i brzini i blizini sudnjeg dana, kazao svojim ashabima sljedeće riječi sudni dan će tako iznenada nastupiti da će dvojica ljudi razviti platno da bi pazarili, ali neće uspjeti niti pazariti, niti kupiti. Sudnji dan će tako iznenada nastupiti da će čovjek krenuti sa pomoženim lijekom ka svojoj porodici, ali neće, i, neće im donijeti. Sudnji dan će tako brzo nastupiti da će čovjek sebi napraviti vrelo, vrelo vode, ali se neće uspjeti iz njega napiti i nastupit će sudnji dan tako iznena da da će čovjek ponijeti zalogaj hrane ka, svoj, ka svojoj, svojim ustima ali neće moći progutati to je sudnji dan i to je ono što muslimani vjeruju doista u četvrtak dolaze vijesti raznorazne da su pojedine muslimanke kada neću ja slidat stvore neću ja čistiti kada moraš sutra, sutra sudnji dan što ćeš La havla la kuvvete ila billah. Toliko su mediji, toliko su oni koji su nalagali o sudjem danu, nalagali na istinu, da gospodara svih svjetova, toliko utječu na ljudski razum. Zato i mi muslimani sa razvijetkom imana i upute, sa razvijetkom Uh, upute i muslimana u ovoj državi Bosne i trebamo i mi razvijati i svoje medije i svoju kulturu i svoje sve ono što je pozitivno i dobro i što može pozitivno ucjetati, ucjetati na druge ljude. Da smo odgovorili, odgovorili na zabude, moramo jačati. A ne možemo jačati ako se budemo između se svađali i prepirali bez ikakvih, bez ikakvih argumenta. Muslimani moraju se jediniti i moraju krenuti napred, napred i samo naprijed. Jer naprijed je džennet, a i džahennem. Brate i sestre. Sudnji dan je blizu, brate i sestre. Sudnji dan samo što nije došao. Rasul Muhammed Ali Salam je bio od preznaka sumnjeg dana. I zato dolazi predaja da je Allah u poslanik Ali Salam tako slikovito ashabima i umetu svome objasnio šta je sudnji dan i kako je blizu, pa je rekao ja i sudnji dan su poput ova dva prsta. Pokazujući ashabima svojim prijateljima. Poput ova dva prsta subhanalo. Tako je blizu, prate i sestu. A toliko je u našim srcima daleko. Toliko u našim životima daleko. Toliko u našim ibaletima daleko. Toliko u našim noćanikim, noćanicima daleko. Toliko Šta nam je? Zašto se ne propunimo? Vrijeme da se propunimo. Vrijeme da ustanemo. Vrijeme da krenemo. Ka džennetu gospodara svi svjetoma. Ama Allaho robe, da ti nije džennet tvoja želja. Na jeste mi ashamu nari u ashamu džennet. Nisu isi sa nisi. Vatri su nisi dženeta. Ashabu dženneti humul faizun. Sa nisi dženneta će postići ono što žele. To je ta želja koju Allah što spominje. Da li je u našim srcima, da li je u našim životima doista želja džennet? Ili ovaj pokvarni dunija i dunjalu koji smo na njemu? Da li smo krenuli putem doista Kur'ana i suneta Allahu poslanika Muhammeda sallahu alaihi sallam? Ili još se varamo, još mislimo da smo neko i nešto? Potrudimo se, brate i sestro. Voliš Allah, uzmi Kur'an. Uzmi Kur'an. Uzmi Kur'an. Rasul Ali Selam je kazao El Kur'anu huđate lek avlej da će Kur'an na sunnjem danu biti dokaze tebe ili protiv tebe. Koliko si sa njim se družio, koliko si ga izučavao, koliko si ga naučio, koliko si ga primijenio. Subhanallah. Kur'an na sunnjem danu će gospodar svim svjetova dati da će progovoriti. Naš post, naš ibadet će progovoriti na sunjem danu pred gospodarom svih svjetova. Kakva je tvoja bila sežda i moja? Kakav je moj bio ibadet prema gospodarom svih svjetova? Je li to ona istinska ljubav koju moli, kakva je bila kod Resula Muhammeda sa Oseleme? Ili još se varamo, još se igramo? Nema, brate moj, opstanka na ovome svijetu. Mi smo putnici, namernici, odmorimo se, umorimo se, idemo dalje. Nema drugoga. Subhanallah. Sada ćemo prenijeti predaju koju bileži imam, eh, koju bileži imam Ahmed, Trmid ibn Mađe, prelijepa predaja. Čuje Abu Dhar al-Ghafari da mu salla smilu, smiluje, jeli, da jednog dana Rasul Muhammed sallallahu sallam učio suru Dehr, vrijeme. Učio je sve dok do, do, do zadnjega ajeta nije došao. A zatim je rekao, ja vidim ono što vi ne vidite i čujem ono što vi ne čujete. Oglasi nas se nebesa i imaju pravo da se oglase. Ja Allah. Oglasila se nebesa, ja čujem ono što vi ne čujete. Rasul Ali Salam čuo nebesa kako se oglasila. A imaju pravo da se oglase. I dalje kaže, nema na njima mjesta koliko je četiri prsta, a da nema meleka koji je svoje čelo na sreždu Allahu Đelešanu spustio. Subhanallah. Pogledajte i baleta. Allahovi pokornih robova. I dalje kare Resul Mohamed s.a.v. Tako mi je Allaha da znate ono što ja znam malo bi, puno biste malo biste se smijali a puno bi plakali. Subhanallah. Da znate ono što ja znam pa zar nije zar nije Allah djelešanu našeg plemenitog Resula ali sa nama uveo u džennet. Allah akbar. Ana prošetao se džennetom. Rasul Ali salam sa melekom Džibrilom alihi salam vidio džennet. Osjetio mili džennetski. I on ima pravo da kaže tako mi je Allah tako mi je Allah da znate ono što ja znam malo bi se smijali a puno bi plakali vidio je džahennem Allaho Resul Muhammed sallallahu alejhi ve sellem vidio je brate i sestru raznorazne ljude koji se kažnjavaju zbog raznoraznih grijeha koji su činili na ovom svijetu i dalje kare Resul sallam nije se zaustavio, nije stao sa ovim govorom i kaže mnogo bi plakali ne biste se sa ženama u posteljama naslađivali, a izašli biste na prostranstva ponizno se molići Allahu Đelešanu. I završava naš uzor Esu sallahu seleme i kaže volio bih da sam drvo koje će se postjeći. Jar, gospodaru našem, spinu nam se oprosti na naše ideje. Upozora na nas, upozora na nas Allah Đelešanu suri Al-Imran. Pa kaže وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ Allah vas na sebi upozorava. Allahu se sve vraća. Kada imam taberi, da mu se Allah smili u svom tefsiru, na ovaj kuranski ajit sljedeće riječi. Allah vas straši od griješenja i činjenja griješenja i uzimanja za zaštnike njegovih neprijatelja. A njemu će se vraćati sigurno nakon smrti. Pa ako se suprostavite njegovom naređenju, stići će vas neizostavno njegova kazna. Pa ga se bojite i čuvajte da vas ona ne pogodi jer on žestoko kažnjava kazao je Imam Tavari. Kada Allah je Jelešanu spominje, brate i sestro, šta je to iman? Šta je to bogobojaznost? Šta je to vjera? Kakav bi trebao imati odnos prema Kur'anu i ja i ti, brate i sestro? Allah Jelešanu poručuje suri Al-Enfal, ratni plijen, pa kaže, إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته فزادتهم إيمانا زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتذكرون pravi su vjernici samo oni subhanallah gledajte kada Allah je pravi su vjernici naravno vjernice samo oni koji čija se srca strahom ispune kad se Allah spomene subhanallah šetan te navodi, navraća na grijeh, samo reci Allah. I tvoje srce strahom ispunjeno. I nema grijeha. Sam se sjetiš gospodara svih svjetova. Pravi vjernici, oni, samo oni, čija se srca strahom ispune kad se Allah spomene. A kad, se, a kad im se njihove rije, njegove riječi kazuju, učije, čitaju, vjerovanjem povećavaju i samo se na gospodara svoga oslanjaju. Allahu robe, ako želiš i ja iti da vidimo kakvi smo gospodara svih svjetova, vidimo koliko se bojimo njega subhanahu wa ta'ala. Allah išanu suri Huđurat da kaže u dijelu ajeta, 13. ajetu, inne ekremekum inda Allahi etkakum najugledniji kod Allaha je onaj ko se najviše njega boji. Allahu Najugledniji. Hoćeš da budeš najugledniji Allaho rombe. Nije Allah rekao koliko imaš zgradu, niti auto, niti lijepu suprugu u smislu ljepote, niti ovo ili ono. Ne. Inda Allahi et pakum ko se njega najviše boji. Ta je Karim taj najplemenitiji taj je kod gospodara svih svjetova u svim kitabima, knjigama upisan kao onaj koji je naj, naj, naj, najbolji koji se ne oholi na ovome svijetu koji je skrušen koji je haili insan koji nosi istinu nosi la ilaha illallah muhammadu rasulullah koji kada ga čovjek upozna nakon što ga nije poznavao, zamoli Allaha i njegov poslanika alaih salama. Jedno shaba dolazi Rasulu alaih salam i nakon što je upoznao poslanika i nakon što je primio islam, kada ja Rasulullah Allaho poslaniće, dok te nisam upoznao, najviše sa te mrzio. Allahu akbar. A kad sam te upoznao, sada te najviše volim. Takav je mu'min i mu'minka jesmo mi na tom stepenu. Kad nas po navodnicima neprijatelj i protivnik upozna, on zavoli to što nosiš. Ili ne do Allah suprotno tome. Zamrzi to što nosiš. Ili što ti misliš da nosiš. Takav je bio naš uzor. Allahu Resul, Muhammed sallallahu Gledajte, Buhari i Muslim bilježe hadis od Ajše da je sala smiluje, da je kazala, da čura Resula Muhammed Ali Salama da je rekao ja najbolje poznajem Allaha i ja se njega najviše bojim. Oš uzora, ma nemoj nime, nemoj nijog, niko. Resula Muhammed Ali Salama uzme za uzora, jer on je kazao ja najbolje najbolje znam, najviše znam vaše gospodara. I najviše više njega bojim. To nam je rekao Resul Muhammed s.a.v. Subhanallah. Blago se onome Wallahi, blago se onome u čijem srcu ima strah prema gospodaru svih svjetova. Allahu gdje rešava. U sahihu ibn Hibana, da mu sallat smiluje se prenosi predaja hadis, da Resul a.s. kazao da uzvišeni Allah Jeršanu je rekao Tako mi moje moći i uzvišenosti neću svome robu spojiti dvije sigurnosti niti dva straha. Neću svome robu spojiti niti dvije sigurnosti niti dva straha. I dalje kaže, ako bude siguran od mene na dunjaluku. Subhanallah. Zastrašit ću ga na sudnjem danu. Ima da se prepadneš. Ni se boju Allaha. Allah je lišanu ti poručuje Allahu robe. Znači će te on subhanahu wa ta'ala i te kako zastrašiti. A ako me se bude bojao na dunjaluku, bit će siguran na ahiret. Allah. Molim Allaha i Rešanu da budemo od ove druge skupine. Amen. Šta je to strah? I koja je to granica straha? Jedan od poznatih učenjaka, ahli sunata žemata, šehhu islami i tajmi, jedan sana smiluje, na to pitanje odgovara sljedeće granca straha je kada te sprečava u činjenju griješenja prema Allahu Đeršanu. To je granca. A ono što je više od toga je nepotrebno. I to je priterivanje. Granca straha prema Allahu Đeršanu jeste ta dotični grijeh koji je Allah Đeršanu nazvao kao grijeh, kloniš ga se. A sve što je iznad toga je nepotrebno. I to je doista ona granica, zlata granica koju imao i naš uzor Allaho poslanik Muhammed s.a.v. Allahu akbar, Allahu akbar. Pogledajte, brate i sestro, slučaja Iblisa i njegove vojske. Nema časa, nema trenutka da oni ne dolaze i ne pokušavaju u vjernička srca da ubace strah od samih njih. Da se njih bojiš. Ne samo njih, već i njihovi pristalica. Nemoj, boj se, vidiš ti, izgubit ćeš posao, imovinu, a, a, a čekaj, izgubit ćeš život, čovjek, kako laj, laj, bliživa. Tako šetan prilazi čovjeku. Allah Jeršanu nam kaže, poručuje u suri Ali Imran Innama zalikumu šeitanu havifu evlijae fela tehafuhum je hafuni in kuntum mu'minin. On vas, to vas je samo šeitan plašio pristalac, pristalcima svojim. I nemojte ih se. A mene se bojte ako ste vjernici kaže Allah Jeršanu, nemojte se bojati šeitana, niti njihovi pristavnica. Ako tako bude, onda se Allah bojite, ako ste in kuntu mu'minim, subhanallah. Ako isli mu'min, ima da ovako bude. Da se samo Allah bojiš. Ama nema tog šeitana. I šeitana da te odrati od Allaha, subhanallah. Može pokušati ali ti mu ne daš. Wallahi, jedna muminka, vjernica, Allahova robkinja, došla je sa velikim problemima k meni. Allahu akbar. I gledajte, subhanallah. Subhanallah. Allah je lešanuhu dao ju je lijek. U međuvremenu dok je dolazla k meni, tražeći pomoć, učila je u 60. godini arapsko pismo. Braća i sestra, brate i sestro, bojte sa lavi koji ne znate učiti kurban. Wallahi, dolazi meni, k meni mojoj kući. I kaže mi, brate Arife, ušla sam u Kur'an. Allahu ekber. Ušla je, brate, u Kur'an, šeitan je izišao iz nje. Potpuno izređena. Nema šeitana. Allahu ekber. Allahu ekber. Učimo Allahu knjigu Kur'an. To je šifa. To je lijek. To je rahmet. To je milost. To je pobjeda. To je uspjeh. To je ponosno i bit ćeš pobjednik i na ovome i na ovom svijetu. Na kraju predavanja htio bi skrenuti prvo sebe, zatim vana i vama jednu činjenicu. Čuvajmo se, brate i sesto, prevara. Mnogo je danas prevara mnogo je odjela obučeno i odjeće ali to odjeća i odjelo nije uslov džaneta mnogo je oni koji pozivaju ali su na vratima džahennema zato brate i sestro odazovi se onome koji na vratima džaneta Abdullah ibn Umar da mu se Allah dželešanu da im se Allah čemu spinuje njemu i njegovom ocu Omerun Hatabu. Prenosi da je čuo Rasula Muhammed Ali Salama da je rekao kada Allah je šalno sudnjem danu skupi prijašnje i potonje narode svaki će varalica imati zastavu pa će se reći to je prevara tog i tog. Dobro vidimo, brate i sestru. Prvo, da nikoga ne prevarimo. A ako smo prevarili da vratimo ono što smo oduzeli bespravno. Spravno. Zamislite na sudnjem danu. Pred svim ljudima i džinima. Pred svim Allahovim poslanicima i rovjesnicima. Pred uzvišenim gospodarom Allahom Jerešanu. Zamislite da se kaže to je prevara tog i tog. Ovu predaju možemo naći kod imama muslima. Dok Ebu Sejden Hudri nam sa nas minuje, prenosi hadis koji je slikovitiji, koji određenije govori o prevar, varalama, varalicama i ono što je prevara. Pa kada je da čuo Resula Muhammeda ali sa nama da je rekao, jeli, na sudnjem danu će svaki varalica kod stražnice zastavu imati koja će biti velika po veličini njegove prevare. Spano, zamislite. <laughs> I stražnice, op, Igor, sve što si više prevario, a, više maše. Evo je, ne moraš prevariti Allah, gdje nešano. Zamislite, oh, <gasps> čovjek će vidi prevara koliko je. A šta mislite koji je najveći prevar, varalica? Rekao nam poslanik Al-Salamu koji isto obilježi muslim. A najveći varalica je vladar koji vara svoj narod. Teško li se njemu? I blago li se vladaru, kao što smo govorili u prošlim predavanjima, oni koji su pravedni, pošteni i tako dalje. A teško li se onima koji varaju svoj narod? E, I u koji bilježi ima Buhari, gdje Buhari se prenosi da je kazao Allahu poslanik, da uzvišeni Allah poručuje, hadis kuci ja ću na sudnjem danu biti protivnik trojici ljudi. Subhanallah. Da mislite, Allah protivnik trojici ljudi. Da nas Allah sačuvao, tako ću. Prvi jeste čovjeku koji zada riječ, zaknjuj se moje ime, pa prevari. Kada je tako mi je Allah, uraća to, brate, nikoga nije problem, pa šmulje. Tako mi je Allah, pa u džep kaže Allah uzvišeni Allahu akbar da znači, će on biti protivnik takvom čovjeku dragi brate i sestri zamislite Allah nasoprom tebe i meni ali protivnik i gospodar svih svjetova nasprav nas, nas drugi čovjek jeste onaj koji proda slobodnog groba i taj novac potroši. I treći čovjek jeste onaj jeli, koji ne dadne platu iznamljenog gradniku koji mu završi ugovorni posao. Allah ajvar. Gledajte uzvišeno gospodar Allaha Đelešanu, hej, koliko umost ima, ha? ha, koliko je ima danas čovjek radi godinu nakon, viš kakvu plata vam prošeta, teško li se takvome. Allah je teško. Bolje je moj da zaposli, za, zatvori svoju firmu. I da ono što ima i metka, da rasproda i da vrati pravo radnicima. Ako hoće dalje da mulja. Ako ostanu dobri, pošteni, pravedni trgovci, zanatni radnici, direktori i tako dalje, firme da ostanu. Tada se hoće se očisti ovaj hamir. Zamislite, protivnik ti koji čuješ i slušaš Allah ti obećava da će ti biti protivnik na sudnjem danu koji ne isplaćuje svoga radnika. I Boga mi viđam ljude koji imaju nekakve firmice, imaju ovo, imaju ono, a ne isplaćuju to što treba isplatiti. Tegovnim životom još na dunalku žive. Bogat. Raspala se na porodica. Nikoga ne sjeni u porodici. Ni otac, ni majka, ni djeca, ni žena. Da Bog sačuva. Još na dunjaluku osjeća, osjeća kaznu. kraju predavanja navišćemo jeli predaju to jest kuranski ajet sura Al-Anfal 27. ajet Di kana Allah yashanu ya ladina amanu la takhunu Allah wa rasule wa takhunu amanatki amanatikum wa antum ta'lamun O vjernici Allaha i poslanika ne varajte i međusobno svjesno međusobno povjerenje ne poigravajte Allaha i poslanika njegova. Ne varajte. Ne varajte. Ne varaj, brate i sestru. Jer Boga mi onaj ko misli prevarati Allaha i njegov Resula ali Salama teško se vara. Nema prevare. Ne možeš prevariti gospodana svi svijetom ne moreš kanati našu njeranu ja gospodaru moj Allah moj ja sam doista slijedio Resula Muhammeda sallahu alaihi sallame a toliko stvari koje nisu od dina od vjera od vjere činile se uzmi kitab uzmi sunnet uzmi hadis Resula alaihi sallama šta ti je teško vidi gdje je istina šta je istina nemoj brate Allahov robe nemo dozvoliti nemo dozvoliti da u tvom životu u mome životu od jedan od prioriteta ne bude namaz ama ima da nadiješ svoje srce da zna kad je namaz kad je sabah, kad je poludnik kad je kimlje, kad je akšan, kad je jacija to je tvoja dužnost i naravno međusobno povjerenje nemo da poigravamo brate i sestru. Mnogo je povjerenja, brate i sestru. Jedno od najvećih povjerenja koji smo mi preuzeli emaneta jeste povjerenje emane tvoje vjere Islama. Naš poslanik Muhammed s.a.v. Subhanallah najveći je borac, radnik za ovu vjeru Isla. Danonočno je razmišljao, posticao, govorio kako da se pomogne ova vjera Isla. A gdje smo mi u tome smjeli? Gdje smo, brati i sestri? Pobjedimo svoje šeitane, pa ćemo biti pobjednici. Ja molim Allah i Lešanu da nam se smiluje, da nam posti naše grijehe, da pomogne muslimane čitavog svijeta i da ovo bude dokaz za nas, a ne protiv nas. Allahumme, amin. Assalamu alaikum.